Eu e a novinha construímos nossa história. Era sexo todo dia, era sexo toda hora. Mas, mas, mas tinha um probleminha. O pai dela tinha um lance comigo. Julgava que eu era do corre, falava que eu era bandido. Eu sou do, eu sou do, eu sou do, eu sou do, eu sou do, eu sou do corre sou do carro. E a novinha quer colar comigo, te pede, ele ama. Diz que tudo eu só falo que amo. Se chupa, meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu. Eu sou do COI, eu sou, sou do COI. E a novinha quer colar comigo, te pede, ele ama. Diz que tudo eu só falo que amo. Se chupa, meu. Eu sou do COI, eu sou do COI. E a novinha quer colar comigo, te pede, ele ama. Diz que tudo eu só falo que amo. Se chupa, meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu. construímos nossa história. Era sexo todo dia, era sexo toda hora. Mas, mas, mas tinha um probleminha. Ah. O pai dela tinha um lance comigo. Julgava que eu era do COI, falava que eu era bandido. sou do COI, eu sou do COI. Novinha, novinha quer colar comigo. Te pede, se ele ama de te fuder. Só falo que amo, se chupa meu, chupa meu, chupa meu, chupa meu, chupa meu. Eu sou do COI, eu sou, sou do COI. E a novinha quer colar comigo. Te pede, se ele ama de te fuder. Só falo que amo, se chupa meu. Eu sou do COI, eu sou do COI. E a novinha quer colar comigo. Te pede, se ele ama de te fuder. Só falo que amo, se chupa meu, chupa meu, chupa meu, chupa meu, chupa meu. novinha, construímos nossa história. Era sexo todo dia, era, era sexo toda hora. Mas, mas, mas tinha um probleminha, o pai dela tinha um lance comigo. Julgava que eu era do corre, falava que eu era bandido. Eu sou do, eu sou do, eu sou do, eu sou do, eu sou do COI, eu sou do COI. Novinha, novinha quer colar comigo, te pete, ele ama de te fuder. Só falo que amo, se chupa, meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu. Eu sou do COI, eu sou, sou do COI. E a novinha quer colar comigo, te pete, ele ama de te fuder. Só falo que amo, se chupa, meu. Eu sou do COI, eu sou do COI. E a novinha quer colar comigo, te pete, ele ama de te fuder. Só falo que amo, se chupa, meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu. meu nossa história. Era sexo todo dia, era sexo toda hora. Mas, mas, mas tinha um probleminha. Ah. O pai dela tinha um lance comigo. Julgava que eu era do corre, falava que eu era bandido. Eu sou do, eu sou do, eu sou do, eu sou do, eu sou do COI, eu sou do COI. Novinha, novinha quer colar comigo, se pede, se ele ama, de te fuder. Só falo que amo, se chupa, meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu fio, Eu sou do COI. E a novinha quer que comigo, se perde, ele ama de te fuder. Só falo que amo, te chupa meu pinto. Eu sou do COI, eu sou do COI. E a novinha quer que comigo, se perde, ele ama de te fuder. Só falo que amo, te chupa meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu chupa, meu pinto.